աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերը գրքին շատ բարձր սուրպրիզներ մեզ առաջարկեցին հարցը վերաբերում է իհարկե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարբեր երկրների դիրքորոշման։ Փաստորեն այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես իրենց տեսլականը հրապարակեցին։ Շատ զգուշ ձևով պետդեպարտամենտի խոսնակի մակարդակով ասելով, որ ողջունում են Իլհամ Ալիևի կողմից Արցախի ղեկավարներին համաներում տրամադրելու գաղափարը։ Ինչ է սա նշանակում, որ Արցախի ժողովրդավարական պետականությունը, ժողովուրդը, որը տասնամյակներ շարունակ պայքարում էր նույն ժողովրդավարության համար, մարդու իրավունքների եւ ոչ պակաս, քան նույն պետ դեպի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության որոշ անդամներ, եթե ոչ ավելի շատ են պայքարել, հիմա փաստորեն դիտարկվում են որպես հանցագործներ, որոնց պետք է համաներում շնորհվի։ Շատ շնորհակալ ենք։ Սա բնական է ժողովրդավարության սարսափելի, ամոթալի էջերից մեկն է։ Սա պետք է մեզ համար եւս ուղենիշ լինի, հատկապես Փյուրքի համար, շատ կարևոր փոփոխություններ մտցնի իր աշխատանքի մեջ։ Գիտեք, մեր Փյուրքը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ անձնվեր աշխատել է, նվիրված լինելով մեր մայր հողին, ինչպես նաեւ նույն Ամերիկայի պետականությանը։ Բայց աշխատել է արժեհամակարգի ոլորտում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ արժեհամակարգ չկա։ Միթե Ամերիկայի միացյալ նահանգների որևէ պաշտոնյա, նույնիսկ նախագահը կարող է գետ մի ցուրտ խոսք ասել հրեաների կամ Իսրայելի մասին։ Գիտեք ինչ կլինի։ Հրեաները մեզնից ավելի ծանր վիճակներում էլ են եղել, բայց կարողացել են այդպիսի համակարգ ստեղծել։ Մենք էլ պետք է նույնն անենք։ Իսկ Իսրայելի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանեց Բաքու։ Քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունները, որոնք շատ ջերմ են, եղբայրական են։ Իսրայելի նախագահը նաև այնտեղ հակաիրանական մի շարք խոսքեր եւ գաղափարներ հնչեցրեց, ասելով, որ Իրանը ամենամեծ վտանգն է տարածաշրջանի եւ այլն եւ այլն։ Ալիևն էլ նրան շնորհակալություն հայտնեց, հատկապես ռազմական ոլորտում համագործակցության համար մենք գիտենք նաև 20 թվականի պատերազմը ինչ դերակատարություն ցավ Իսրայելը ոչ ուղակի, բայց այնուամենայնիվ զենք ու զինամթերք տրամադրելով, ինչպես նաև մասնագետներ։ Բնական է այս այցելությունը շատ վատ ընդունվեց Իրանում, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք։ Իսկ մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ներկայացուցիչը տնտեսական հարցերով Ադրբեջանում Էմա Նիկոլսոնը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև գոյություն ունի շատ հզոր համագործակցություն եւ գործ, գործընկերային հարաբերություններ։ Իհարկե, հենց դա է նաև վկայում եւ դա է պատճառը ինչ որտեղ որ մեծ Բրիտանիան նույնպես լինելով ժողովրդավարական երկիր գերադասում է տոտալիտարիզմը անտեսելով ժողովրդավարության համար պայքարող 120.000 արցախցիների, որոնք իսկապես հավատացել են եւ հավատում են ժողովրդավարության իդեալներին եւ մարդու իրավունքների գաղափարներին։ Ավելին նույն Ադրբեջանում հայտարարվեց, որ սա ասեց Ուկրաինայի նախկին դեսպանն Ադրբեջանում, հիմա նա աշխատում է բարձրաստիճան պաշտոնի զբաղեցնում Ուկրաինայի ռադայում, ազգային ժողովում, որ Ուկրաինայի հաղթանակից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ Աղդամն ու Բախմուտը կդառնան քույր քաղաքներ։ Տեսնում եք ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանը, չէ՞։ Ոտնահարելով, հարվածելով բոլորին, բայց կարողանում է, որովհետև սկզբունքային է։ Իսկ մենք եթե մեր սկզբունքայինությունը կորցնենք վերջնականապես, կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները շարունակեցին մնալ լարված։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցել Մոսկվայում։ Ճիշտ է, բոլորը չեզոքացվել են, մի քանիսը ընկել են շենք-շինությունների վրա, բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պատերազմի աշխարհագրություն ընդլայնվում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ոչնչացրել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի վերջի մեծ նավը Յուրի Օլեֆիրենկո անունով։ Սրանով փաստորեն Ուկրաինան զրկվեց իր նավատորմից։ Իսկ նախագահ Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր, որի համաձայն Ռուսաստանը դուրս է գալիս Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրից, որը կնքվել է դերևս 1990 թվականին։ Սա նշանակում է, որ իսկապես զինատեսակների մրցավազքը արդեն ստանալու է այլ ворակ։ Իրանը բավականին կարևոր հետաքրիր աշխարհակական քայլեր ձեռնարկեց։ Իրան այցելեց Օմանի սուլթանը, հանդիպեց Իրանի նախագահի հետ, հանդիպեց Իրանի գերագույն ղեկավար Ալի Խամենեի հետ, քննարկեցին տարբեր հարցեր, ասեն որ Օմանի սուլթանությունը մեծ դերակատարություն խաղաց Չինաստանի հետ մեկտեղ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավման գործում։ Եվ հիմա Օմանը հանդես է գալիս որպես միջնորդ Եգիպտոս-Իրան հարաբերությունների բարելավման։ Եթե սա էլ տեղի ունենա, Իրանը իսկապես նոր կարելի է ասել աշխարհակահաղական ռազմակահաղական իրավիճակ կստեղծի ողջ մերձավոր արևելքում։ Իրան այցելեց նաև Թուրքմենիստանի դեֆակտո ղեկավարը եւ հանդիպեց Իրանի նախագահի հետ, քննարկեցին տարբեր հարցեր եւ Իրանի նախագահը հայտարարեց, որ շատ լավ մակարդակի վրա է գտնվում թուրքմեն-իրանական հարաբերությունները, բայց դերևս տեղ կա ել ավելի այն խորացնել։ Չինաստանի ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռներից մեկը կասեցրեց ամերիկյան ինքնաթիռի մուտքը Չինաստանի օթային տարածք որը մեծ արձագանք ստացավ աշխարհում։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գերտերությունների հարաբերությունները բավականին լարված են։ Բալկաններում իրավիճակը նույնպես լարվեց, մենք քաջատեղյակ ենք, որ Կոսովոյում էթնիկ սերբերի կողմից փաստորեն սկսվել է մի անհանդուրժողականության ընդվզման շարժում։ Պատճառը եղել է այն, որ որոշ քաղաքներում սերբաբնակ Սերբերը չեն մասնակցել ընտրությունների բոյկոտելով այն եւ Ալբանա Կոսովոյի ալբանացիները կամ Կոսովոյի պետությունը նշանակել է այնտեղ քաղաքապետեր եւ սա բերեց նրան որ լուրջ շարժում սկսվեց բախումներ եղան այդ թվում նաեւ ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերի հետ կան վիրավորներ, տուժածներ, որոշ տվյալներով նաեւ զոհեր Սերբիան բանակը մոտեցրեց Կոսովոյի սահմանին եւ կարող է իսկապես պայթունավտանգ լինել իրավիճակը։ Այսպիսինն էին մի շարք կարևոր զարգացումներ թանկագին բարեկամներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։